بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe mwezi wa mwaka wa 1447 takuzungumza kalima ya ukumbusho tu kwa munasaba mfano wa siku ya leo kwa ilikuwa ni siku ambayo mvua yanyesha suala la kukusanya baina ya الظهر والعصر المغرب والعشاء tuweza kusema kuwa suala hili wamegawanyika watu vigawanyo vitatu kuna ahlul ghulu hawa hata wakiona mawingu pia waswali wakakusanya baina swala mbili kiuliza kwa nini mkusanya baina swala mbili asema twahofia mvua isije ikanyesha huenda mvua ikanyesha kwa hivyo twakusanya kabisa na haijuzu kukusanya baina ya swala isipokuwa ule udhuru ambao kwa ajili yake tumepewa ruhusa ya kukusanya swala upo, sio kuwa wauogopea. Lazima ule udhur uwe upo wakati ule ulipopewa ruhusa ya kukusanya baina ya zile swala mbili. Ama ikiwa watarajia, basi subiri mpaka matarajio yako yawe, kisha ndio kusanye baina ya zile swala. Ama watarajia na hija kuwa itakuwa ni makosa kwa wewe kukusanya baina ya swala mbili wakati Allah subhanahu wa ta'ala sema inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta kwa asli ya swala ni kuwa katika masharti yake ni iswaliwe kwa wakati wake na hili utaliona sana hapa kwetu kwa mahurafi mahurafi mwanzo aslan hawana haja na sunna wacha kuwa mpewa ruhusa sunna hawana janayo nayo kwa hawa ni ahlul jafa wakafanya ususuwavu katika ruhusa hii tuliyopewa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na kundi la tatu ni wasat kati na kati ambapo ndio ahlu sunna watakikana wabakie kati na kati nataka nisome maneno ya wanaovioni ili tuweze kupata kipimo kwa wakati gani tukusanya baina ya swala mbili maona wale awamu ambao mara nyingi huja katika misikiti ya watu wa sunna kisha wakati ya motisha changanya changanya wallahi yule yule ukizungumzwa wewe hakuhurumii kule nje akitoka kisikia watu, watu wa kuzungumza na yeye atachangia juu. Ni kweli wale watu bwana wanzidi bwana, wafai kabisa. Hawa hawa awama ambao hawaionei huruma hii da'wa, wengi wao, kwa sababu hawapendi kuambiwa kweli. Waweza kukutia motisha wewe, kisha baada ya wewe kufanya, watu wakija kuzungumza kule nje, na yeye pia akachangia katika kuzungumza, ili kuharibu sura ya da'wa. Kwa tuchungeni sana, tuwe kati na kati. Nataka nieleze ni mvua gani ambao tutatakikana sisi tukusanye swali, ili tusije tukachukuliwa ndio sehemu ya kuzungumzwa huku kwetu. Na mimi nawaambia hivi ndugu zangu tulabu alilm, kwa sababu twaishi katika mujtama unaotuangalia watu wa sunna jicho baya sana. Wengi katika watu hawapendi kuambiwa haki wewe waweza kuingia mahali unkwenda msikitini kuswali tu ukakuta pale msikitini kila mmoja ambaye mwenza ndio huyo ashaingia ndio yule basi ndio yule yule unamjua yule sasa fikiria wakipata sehemu ya kukuzungumza wewe vibaya kwa wao watafuta njia yoyote wewe uteleze pale popote pale basi ndio hapo washapata gumzo la kusema kuna sisi tufunge milango kama hii. Yaqulu an-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-Imam an-Nawawi akieleza kuhusu mvua ambayo hukusanywa katika mvua ile swala sema wala yajuzu al-jam'u illa fi matarin yabullu ath-thiyab haifai kukusanya baina ya swala mbili isipokuwa katika mvua ambayo yatotesha nguo bimaana ukitembea chini ile mvua nguo yako yatota unaweza kuniuliza na huko kutota ni kupi nitaeleza huko mbele kile mwanzo tusoma maneno ya Imam an-Nawawi rahimahullah katika al-majmu' sharh al-muhadhab asema wala yajuzu al-jam'u illa fi matrin yabullu ath-thiyab haijuzu kukusanya swala isipokuwa katika mvua inayototesha nguo. Wa amma almataru alladhi la yabullu thiyab, yaweza kuwa mvua yanyesha lakini ni hafifu, ambayo mtu aweza kutembea lakini nguo yake isitote. Asema wa amma almataru alladhi la yabullu thiyab fala yajuzu aljam'u liajlihi haijuzu kukusanya swala kwa ajili ya mvua ambayo haitoteshi nguo, liannahu la yutaadha bihi, kwa sababu mvua kama hiyo haimletei mtu udhia, haudhiki nayo Mwislamu kuiweza kuja msikitini. Kwa hili jambo ni muhimu sana. Hapa al-Imam Nawawi rahimahullah taala ametupa kipimo cha kutumia katika kuona hii swala, je, tuikusanye na nyingine au la? Tizama ile mvua, ukiiona ni mvua kuwa ukitembea chini yake ile mvua itakutotesha, basi kusanya swala. Ama ukiona kuwa mvua imesimama ama mvua ni chache, katika hali kama hii usikusanye swala wala usighurike na wale wanaokuja msikitini kwa wingi, mpaka wengine wakwambia naenda kufuata wholesale bwana. Kisha wewe vile ni imamu sema ah, watu wote wankuja bwana, wallahi utabeba masuhudia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hizo swala unazokusanya utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kukusanya kwako swala hizo bila ya udhuru wa kisheria unaotambulika kisheria kwa hili jambo muhimu sana يقول ابن قدامه رحمه الله تعالى في المغني والمطر المبيح للجمع mvua ambayo mtu upewa ruhusa kuwa ni mubah kwake yeye kukusanya swala huwa ma yabullu thiyab ni mvua inaototesha nguo kisha akasema huwa ma yabullu thiyab wa talhaqu almashaqqatu bilkhuruj fihi pia mtu hupata mashaka kwa kutoka katika mvua kama ile maana apata uzito na mashaka kutembea chini ya mvua kama ile wa amma tal ama ile mvua chache fa in lam yusibha wabil fatal tal ni ile mvua chache ile rasha rasha كما نقول وأما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب أما يلمفو يا رشراش يلمفو خفيف أما يهيتوتشن قوه فلا يبيح هايم بيم تروس وسني سوالا نبيلي وفزوري هايم بيم تروسه وسني سوالا قال والثلج كالمطر في ذلك نحكم يا برافو بيا نيش برافو ni kama mvua katika hili jambo liannahu fi ma'nahu sababu ingia katika maana yake maana ya mvua الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ana maneno mazuri sana katika kitabu chake Ash-Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni' asema idha kana hunaka matarun yabullu ath likathratihi wa ghazaratihi kukiwa kuna mvua inayototesha nguo kwa wingi wake bimaana yanyesha kwa fujo kwa wingi fa innahu yajuzu aljamu baina alishaaini yajuzu kukusanya baina ya maghrib na isha madhhabi hanabila wa waenda kuwa kusanya ni maghrib na isha si dhuhur na asr hii ni madhhabi hanabila nikusema yajuzu kukusanya baina ya مغرب العشاء فان كان مطرا kana mataran يبل la اما thiyab, ama ikiwa ni mvua chache ambayo haitoteshi nguo, fa inna aljam'a la yajuz, wacha wacha kuwa watarajia mvua. Maana kuna suali mmoja kati ya ikhwa ninuliza, kuna watu wasema kuwa ukiwa na hofu tu mvua yaja, basi wachanganya swala, tena kijeuri kwelikweli Sikia ile jamaa zungumza kujeuri kweli, hadha min aljahl. Sallallahu alaihi wasallam hadha min aljahl. Ikiwa yenyewe mvua yanyesha hafifu, haifai kukusanya swala. Ikiwa ni hafifu, hai haitoteshi nguo. Kefu ikiwa hofia yenyeshe ikiwa mvua ni hafifu, haitoteshi nguo, haifai kukusanya baina ya swala mbili kefu ikiwa ile mvua yenyewe haijanyesha kabisa hakuna mvua kwa sio jambo sahali tu mtu unachanganya watu alafu jamaa hufurahi kabisa fanya kama si mpira shekhe hii ni ibada ni ibada adhimu ya swala msifanyie kitu hiki kama ambaye ni kitu cha kushabikia na kufanyia mzaha kuna mvua ya kutotesha, changanya swali na wala usijari yule swali Kuna kijihurafi fulani kimekuja pale, mimi swali na mwanzo huyo ni mjinga, kwa sababu hata ukiswali kwa nia kuwa ni sunna, we huoni kukusanya ile swala ili usionekane wakhalifu jamaa. Ndio sawa hiyo Kwa mfano we huoni jamaa, ukaswali kwa nia kuwa ni sunna, kisha ikifika wakati utaswali tu lakini hakuna wengine hutoka mbele za watu. Sikubali bwana, onekana huyu jahili huyu, achana na jahili, jitu jinga jinga, wewe hata usilijali, acha lende zake, sababu haielewi hata misingi ya dini. Huyu utamwambia nini? Maadamu mvua yatotesha, basi usijali yule anayepinga, mwache akitoka, kenda zake, aende zake wacha kwenda ukifika pale kwenye nguzo piga kichwa na nguzo buu upasuke utajua mkasirika ukifika kwenye nguzo pale gota kichwa kwa kisha tuone damu kisha tutakucheka hivyo sio ni huruma tutakucheka kwa sababu ya ujinga uliokuwa nao wewe utakuwa ni mjinga shauri yako nenda na wajinga wenzako lakini hapa sasa tuna sababu ya kisheria ya kukusanya katika mvua hatutojali mtu yoyote sema atakavyosema lakini mvua yanyesha kisawasawa yatotesha nguo basi tutaswali jamu bila ya kujali mtu yoyote Mombasa hii awe hizbi mkubwa awe hizbi kijidogo awe khurafi mkubwa awe khurafi mdogo nahnu la nubari bi ahli albidah watu wa bidah aslan mbele yetu chochote mubtadi' lakini tuseme basi iwe iko ile sababu sasa hata wakisema wao waseme mpaka wachoke, wakishachoka wataenda zao kwao wakalale, na sisi tutakuwa tumepata ruhusa, tumekusanya swala alhamdulillah kwa uzuri kabisa. Lakini isiwe mvua basi ni hafifu tu hivi, ah, tukusanye swala, kusanya tu swala. Watu wakimaliza dhuhuri, jua hilo latoka, asri yaingia, jua kali, watu waje msikitini, ah, watu swala washakwenda zao ndio pale sasa wale awamu mashia nini hawa ha ah, mashia hawa wakusanya swala aliyetukanisha sunna na da'wa nani ni wewe ambaye hukutumia kipimo cha kisheria ukapelekea katika dawa kutukanwa kwa tuchungeni jambo kama hilo imetokea ruhusa ya kweli wache waseme mpaka wachoke wewe swali Sheikh Ibn Uthaymeen asema رحمه الله إذا كان هناك مطر يبل الثياب لكثرته وغزرته فإنه يجوز الجمع بين العشائين فإن كان مطرا قليلا لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز لأن هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف أو لا يلحق المكلف فيه مشقة So Islam Mahapati ambayo ni mkallaf apati mashaka na mvua chache. Kwa hivyo hakuna rukhsa hapa, bikhilafi alladhi yabullu thiyab la siyama idha kana fi ayami shita, kinyume na ile mvua ambayo yatotesha nguo, haswa ikiwa wakati wa baridi. Fa innahu yalhaquhu mashaqqatun min jihati albalal wa mashaqqatun ukhra min jihati albard, sababu wakati wa baridi atapata tabu mara mbili na haswa katika miji ya baridi kama vile Nairobi na miji mingineo ambayo ina baridi, anyeshewa na mvua kisha kubwa na baridi, apata mashaka mara mbili. Wala siyama inindhamma ila dhalika rih, kisha ikaongezeka juu yake upepo, ndio zaidi. Fa innaha tazdadu almashaqqa, hapa mashaka yatazidi, atapata tabu zaidi sasa kuna suala akasema fa in qila ma dhabitul balal swali zuri sana ili tuseme hii nguo imetota ni kiasi gani cha mvua tutasema yatotesha mvua yatotesha nguo na ile nguo ile ipatwe na kiasi gani cha maji tuseme kuwa hii nguo imetota umeelewa swali ili tuseme hii nguo imetota iwe imemwagikiwa na maji kiasi gani Sheikh asema فالجواب هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء kile kiasi ambacho chaambiwa kuwa nguo imetota ni kile ambacho ukiitoa ile nguo ukaikamua maji yatafanya nini yatadondoka katika ile nguo tasema hii sasa imetota ile nguo sasa piga hesabu zako ile mvua ambayo ukitembea chini yake nguo yako ikiingia maji, yale maji ukiikamua ile nguo yatakuwa yamwagika, basi hiyo ndiyo mvua inayokusudiwa hapa, na haijalishi kuwa eti waishi katika mji kisha kuna makanopi. na kuna khurafi mmoja alikuwa akizungumza akipinga jambo la jema ah, siku hizi hii haifanyi kazi tena, haifanyi kazi tena. Wewe una wazimu, ifanyi kazi maulidi, isifanyi kazi sunna mtume sallam na ibaha na, na, na, na ruhusa ya sheria kwa nini sasa? Kwa sababu kushajengwa hivi na hivi, kushajengwa. Haijalishi kumejengwa kujengwa, maji yana njia yake na mashimo yake na mashimo yake, maadamu kuna mvua. Sheria imetoa ruhusa, sheria imetoa ruhusa, na nyinyi hamchanganyi aslan, hata mkiwa mwishi Bundo pia waishi mashambani kule, kwa mfano nyesha mvua na kutajaa tope na mvua kali kabisa, watota hawachanganyi makhurafi hata siku moja ushaona makhurafi changanya kwani haya maneno ya Imam Nawawi si wasema ni Shafi'ia sasa mimi nitamalizia na maneno ya Imam Shafi'i mwenyewe rahimahullah katika kitabu chake al-Umm asemaje na hapa kuna faida nyingine tutaipata قال الشافعي رحمه الله ولا يجمع إلا والمطر مقيم في الوقت الذي تجمع فيه ولا isikusanywe swala isipokuwa na mvua yanyesha ule wakati ambao nyinyi mtaka kukusanya swala umeelewa na ndio maana leo nikamwambia hapa maghrib msikusanye swala pamoja na kuwa baada ya kuswali sunna ile mvua kidogo ikanyesha ule wakati wataka kukusanya swala ule iwe ile mvua yanyesha Haya maneno Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Kuuliza wakati gani naweza kusanya swala? Wakati waanze ile swala ile ya dhuhuri ama swala ya maghrib mvua yanyesha. ولا يجمع إلا والمطر مقيم في الوقت الذي تجمع فيه إلى wakati mtakusanya tuseme mmemaliza swala ya kwanza mara mvua imesimama kwa maneno haya Imam Shafi'i rahimahullah itakuwa sawa kuongeza swala nyingine ha itakuwa si sawa sababu hakuna tena mvua kwa hiyo wakati mwakusanya zile swala ile mvua yaendelea kunyesha fa in salla ihdahuma sema akiswali mmojawapo zile swala mbili bila shaka itakuwa ni ile ya kwanza thumma inqata'a al-matar kisha mvua ikakatika lam yakul lahu an yajma' al-ukhra ilayha Mmeelewa vizuri mmeswali maghrib kweli mvua ilikuwa nyesha, mmeswali maghrib, mkitoa salamu ile mvua imekatika. Alimamu Shafi'i yasema hapa itakuwa hana ruhusa ya kuongeza nyingine juu yake, itabidi na yeye pia aswali ile swala moja peke yake. Ikiwa mvua yaendelea, swali qala wa idha salla ihdaha was-sama'u tamtur, mvua yanyesha ile na yesha swali ile moja thumma btada al-ukhra was-samaa'u tamtur akianza ile nyingine bado mvua yafanya yanyesha thumma inqata'a al-matar tuko kwenye ishara rakaa ya tatu sasa swali maghrib tuko kwenye ishara swali swala ya tatu ile mvua imekatika ghafla pap asema madha ala salatihi hapa ataendelea katika kuswali swala yake kwa sababu ameingia ndani ya ile swala ikiwa mvua bado yanyesha yuko hapa ile ruhusa anayo. Tumeelewana nafikiri. Hivi ni vidhibiti muhimu sana kwa talib ilmi kuvifahamu. La sivyo jamani, ndugu zangu tulab alilm tutawapelekea awamu kuitukana sunna. Na mimi ni kitu kimoja, nakirudia tena kuanzia mwanzo nilikitaja. Hawa awamu hawana huruma na watu wa sunna, hawana huruma kabisa ukiishi ukisongea mbele katika umri utakuja kunielewa na kusudia nini. Pengine kwa sasa zile hamasa ziweza kukubeba. Hata sisi tulichanganya sana huko nyuma, huko nyuma huko na hamasa. Ukiwa na umri wa miaka kumi na nane kumi na tisa twende, hawana huruma. Wakipata nafasi ya kukuzungumza vibaya, watakuchafua jina vibaya sana. Kwa wakati wa kusanya swala, chunga, hakikisha hivi vidhibiti walivyovitaja wanaovioni unavyo vidhibiti hivi. Vikipatikana basi wewe changanya swala, inshallah. Kuna mtu pale msikitini apiga kelele sasa na wataka kuswalisha jamii, hapo utaingia kwenye makosa. Kwa tuchungeni sana hili jambo, tusije tukafanya makosa na sisi tuwaambie ni msije mkapitia kule sisi tulikopitia huko nyuma tuwaelekeze kwa sawa maneno haya ndio maneno wanaoviona yafanyieni kazi wao ndio wanaofahamu sheria wakatuelekeza na sisi katika mambo yetu yote tutarudi kwa nani kwa ulama wazungumza nini katika suala hili na tumenukuu hapa mwanzo maneno ya Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala tukanukuu maneno ya Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala tukanukuu maneno Sheikh Ibn Uthaymeen kisha tukamalizia maneno ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala katika kitabu chake al-Umm wallahu ta'ala a'lam naktafi bihadha al-qadr wallahu ta'ala a'lam ilikuwa ni kalima fupi tu ya kukumbushana ili tusije tukakosea katika swala hili kwa nitamalizia hapa subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk